maiatzak amabos ditu, gaur eh, aste azkena da, eta hau berrion albistegia duzu, eh, berrio zari irretiaren albiste emankizuna eta zalantzari gabe, atzoko eguneko albiste nagusienarekin hasiko gara, Xabir. Bai, etxetik kaleratutako famili bati osatu eman diote osortziko kaleko etxe, bizitza utz batean. Nafarroako hipotekak ukitutako plataformak lakaixa bankuaren aden eta utxik dagoen zarko etxe bizitza batean ostatu eman dio familia bati. 2008an Nafarroako kutsa kutsan zuen hipoteka ordaindu ezin eh, izanagatik, bere txetik kaleratua izan zen familia hau, eta gaur egun ezin dio aloka hiru bati ere aurre egin. Utsik dagoen etxe bizitza hori aurreko astelenean okupatu zuten. Ekintza honen bidez, zorra barkatu eta gehienez irabazien euneko hogeita marrekoa den alokairu soziala negoziatu nahi dute kaltetuek finantza entitatearekin. Ostatu emandako familiaren izenean, Marcos Moran, hiru alaben aitak, azaldu zigun eh, gaur egun ez berak, ez bere emazteak ere ez dutela lanik eta ekainaren edo eta ekainean lareunda hogeita sei euroko subsidioa kobratzeari utziko diotela. Gainera, orain arte bizi ziren etxe bizitzaren alokairuaren hiru hilabete ere zor dituzte eta beraz entzun ditzagun Marcos Moranen hitzak. Tengo pues mis tres hijas, mi esposa, no trabaja ninguna de ellas ni yo. Y lo que estoy pidiendo a Caja Navarra, a que mi problema viene desde el 2008, que me condene la deuda, eh, que me deje sin deuda con ellos y estoy pidiendo un alquiler social, por favor. Marcos Moranekin batera etxe kaleratzen aurkako plataformako kide zenbaitek ere konzentrazioa egin zuten okupatutako etxe bizitzaren atarian pertsonak zorriaren aurretik merkatuen tiraniari ez zioen pankartaren atzean. Kolektibo honek egin duen lehen erre lokatzea da izan zen atzo berriozarrien egintzutena egin zutena eta plataformaren izenean entzun dezagun Laura Berro. Es una crisis financiera Eh, provocada por la banca a nivel internacional porque se han endeudado por encima de sus posibilidades. Eh, dentro del juego de compra y venta de deuda, eh, las fichas del tablero, las fichas que estábamos en el juego precisamente, éramos las ciudadanas de a pie, que hemos sido engañadas para, para hipotecarnos con, unos intereses altísimos, con cláusulas abusivas que muchas, en, muchas, en muchas ocasiones han esclavizado a muchas familias. Todo ello ha provocado una situación de alarma social muy fuerte y por ello consideramos que la acción como la que hemos realizado, bueno, como la que anunciamos esta mañana y reivindicamos, eh, está totalmente legitimada. Eta hain zuzen ere etxe kaleratzen gaia presente izanen da berriozarko Ateneoak arratzalde honetarako antolatu duen solazaldian. Iñaki Barkatu Iñaki Arzoz, artista eta gizarte ekintzaileak hitzaldia eskainiko du gaur penuria demokratika i prozeso konstituzional izen burupean. Bertan, egun gizarteak bizi duen defizit demokratiko egoera aztertu eta alternatibak martxan jartzeko herritar guztiek bultzatu beharko luketen prozesu parte hartzaileari buruz eh, hitz eginen du. Solasaldia agriatxaleko zazpietan izanen da kulturgunean berriozarko Ateneoaren eskutik eta hain zuzen ere Iñaki Arzoz bera izan zen hemen eh, kaixo berriozar magazinean gaurko itzaldiari buruzko nondik norakoak eh, aipatzen. Penuria demokratika, porque estamos viviendo en los tiempos de verdadera tristeza y penuria y déficit democrático a todos los niveles. Lo estamos viendo, ¿no? Que las propuestas ciudadanas pues no pueden acceder ni al Congreso, ni al Parlamento, ni pueden salir adelante, como está ILP de antidesahucios, ¿no? Sí. Y la segunda parte, proceso constituyente, porque a muchos nos parece que la única manera de, abordar en estos momentos ese cambio de, escenario político y económico pues es dando un vuelco a todo, haciendo que, haya unas nuevas leyes, unas nuevas constituciones y eso necesita un proceso que, esté apoyado en la ciudadanía. Osasun publikoaren el elkarretarazteei helduko diete berriz osasun etxean. Nafarroako osasun plataforma kanpaina bat abiatu du osasun sistema publikoaren alde 2000 an osasun etxeetan egindako ekintzei jarraipena emateko. Plataforma honetatik deialdia luzatu diete osasun etxeetako langilei eta osasunbideko bideko erabiltzaileei guztion interesak berberak direla nabarmentzeko. Osasuna guztion eskubidea dela diote plataformako kideek eta osasun gintza publikoko murrizketek pertsona guztiei eragiten digutela. Horregatik guztiarengatik deialdia egindute dute asteazkenero goizeko 10 berri uzarko osasun etxearen atarian egingo duten amar minutuko elkarretaratzean parte hartzeko. Asteazken bakoitzean tematika ezberdin bat jorretuko dute eta gaur bertan privatizazioak eta Nafarroko ospitaleguneko sukalde zerbitzuaren afera izanen dituzte jo puntuan. Eta Ernesto Prat Berriozarra solbitu egin du Espainiako Audientzia Nazionalak. Atzo esan genizuen bezala Berriozarren eh, jaio eta baztanen bizi den Ernesto Prat absolbitzea erabaki zuen eh, atzo Espainiako auzitegiak ekin erakundean militatzeagatik eta kokide izatea leporatzen zioten, baina epaileek ez dute horrien froga sendorik topatu. Fiskaltzak sortzi urteko kartzela zigorria eskatzen zuen Pratentzat. Epaian azaltzen denez, auzitegi gorenaren irizpide jarraiki integrazio delitu delitu batengatik kondena ezartzeko ez da nahikoa ekin bezalako erakunde batean parte hartzea, baizik eta ezinbestekoa da epaileen esanetan taldeko kide aktiboa izatea. Ernesto Prat 2012ko urtarrilean atxilo hartu zuten urruinan, zenbait edabide espainolek terrorista ba-, bilatuenetako bat zela adierazi zuten orduan, atxilotua izan eta hilabetera estatu espainolera estraditatua izan zen eta bertan kartzelan sartu zuten urte horretako apirilean atera zen bermepean epaiketaren zain eta epaiketa hori duela hilabete bat hasi zen eta esan dizu egun bezala absolbitua izan zen Ernesto Prat. Herrira kantolaturiko elkartasun egunean parte hartzeko deia egin dute. Herrira mugimenduak maiatzaren 18an Berriozarrien antolatu duen elkartasun egunean parte hartzeko deia egin du. Goizeko 10 hasi eta arratsaleko 6ak bigarrien bigarren eskuko produktuen azoka izanen da artelanen enkantea ere eginen dute eta eguerdiko 12etan herri gozatzeko aukera eukiko dugu. Ordu bat eh, beranduago preso politikoen aldeko konzentrazio antolatu dute eta horrien ostean fanfarriak eh, joko du eta ordu biterdietan bazkaltzeko ba, paella da bat eh, eginen dute. Arratxaldeko sei terdietan akari musika taldearekin dantzaldia izanen da eta ekitaldi guztiak Euskal Herria plazan egingo dituzte. Igande honetan Lantzeluze Crossaren hogeita zortzigarren edizioa eginen da. Berriozarko Lantzeluze Crossaren hogeita zortzigarren edizio hori elduden igandean eginen da maiatzak emeretzi. Lasterketa goizeko amarterdietan hasiko da eta zazpi koma kilometroko ibilbidea egin beharko dute lasterkariek. hasiera eta bukaera eguzki plazan izanen dira. Dutxa eta ambulantzia zerbitzuak preste eukiko dituzte behar dituztenen eskura. Bestalde denboraren kontrola antolakuntza bakoitzako kidek eginen dute. Janaria banatzeko bi puntu ezagriko dira bata lasterketaren erdian auzo zaharrean eta bestea helmugan. Kategoria ezberdinetan banatuko da norgeiagoka parte hartzaileen adinaren arabera. Pre Benjaminak 6 zazpi urteko neska mutilentzat, Benjaminak zortzi bederatzi urtekoentzat, Kimuak hamar hamaika urtekoentzat aurrak hamabi 13 urte kadeteak 14 hamabost urte, gizonezko seniorrak 17 urtetik hogeita emeretzira, emakumezko seniorrak gazteak amazazpitik hogeita malaura eta bukatzeko emakume zein gizonezko veteranoak berrogi urtetik gorako entzat. Alde zaurretik izen emateak zazpi euroko prezioa du eta lasterketaren egunean bertan amar eurokoa. Neska mutiko entzat berriz salneurria iru eurokoa izanen da. Lau biderlau sokatira txapelketaren bigarren jardunaldia jokatu zen amaiurren. Alaxe da bai, pasaden larun batean amaiatzak amaika, Nafarroako lau biderlau sokatira txapelketaren bigarren jardunaldia jokatu zen amaiur herrian eta hemen ditugu emaitzak. Gizonezkoen kategorian irureunda hogei kilotan eh, amaiur A izan zen lehenbiziko sailkatua bost eh, kakotxo bost punturekin, berriozar ere e, berdinduta dago, eh, bost puntu terdirekin, eta basaburua imotz izan zen irugarren lau punturekin. Amaiur bek iru puntu lortu zituen, kaskailuetak bi, eta txantreak ez zuen punturik lortu. Kadeteak e, e, mailan berriunda larogei kiloko kategorian, berriozar A izan zen garaile, bost punturekin, Andramari bigarren lau punturekin, ultzamak iru puntu erdietsi zituen, Berriozarbek bi puntu eta Beriainek puntu bakarra. Eta bukatzeko emakumezkoetan berriunda irurogei kiloko kategorian sakana izan zen lehenbiziko sailkatua iru koma bost punturekin basaburua imotz e, berdinduta amaitu zuen eh, baita ere iru puntu terdirekin berriozarrek bi puntu lortu zituen eta txantreak berriz puntu bakarra. Urrengo jardunaldiak igande honetan eginen dira, maiatzak emeretzi takonera parkean. Eguraldiaz e, mintzatuko gara orain, gaur fronte batek zeharkatuko du gure lurrealdea eta ondorioz temperatura asko jeitxiko da. Frontea egunaren lehen partean etorriko da eta goizaldean batez ere euri asko utziko digu. Gainontzeko orduetan euri gutxiago eginen du eta aterruneak luzeagoak izanen dira. Temperatura asko jeitxiko da eta beroenak amaika amairu graduren bueltan eh, izanen dira gehienez gainera. Ipar mende mendebaldeko haizeak du eta une askotan bere indarra nabarituko dugu. Eta hausia izan da guztia, gaurko albistegiari dagokion ez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian, fmko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.